Així comença Esports 97 nit. D'ara i fins a la una de la matinada, la informació i la tertúlia en la 97.7. Les 11 de la nit i 31 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97, Esports 97 nit. Temps de ràdio per a l'esport en la sintonia de la 97.7 ràdio amb el treball de Sala Folgado en la redacció el d'Arturo Delgado al control de so, vos saluda com cada nit <clears throat> Manolo Montalt. Vos recorde, a més, que ens podeu sintonitzar a través de la 97.7 de la FM, en l'aplicació per a dispositius mòbils d'Apple i Android, en el TuneIn com la 97.7 Ràdio i en la nostra web, la 977.com. I que ja teniu a la vostra disposició, al vostre abast, el Twitter del programa per a que pugueu opinar i interactuar amb nosaltres. Arroba esports 97nit. Arroba esports Esports 97 nit per a que pugueu opinar la pregunta que estem fent el dia d'avui una volta es puga tancar la renovació de Paco Alcácer a quin seria el següent futbolista que aniríeu vosaltres a renovar si fóreu Rufete? És la pregunta que estem fent-vos avui en el nostre Twitter oficial del programa arroba esports 97 nit en eh, el, la lluna de mel que es viu en aquestes primeres jornades al voltant del València Club de Futbol avui hem viscut dos capítols més un el fet que Negredo ja ha eixit al terreny de joc amb unes botes encara sense colpejar pilota però significa que va progressant el futbolista en la seva posada a punt fins i tot me diuen que n'hi ha eh, sorpresa positiva en la celeritat en la qual complís terminis i progressa però això com deia no està exempt que, eh, no està exempt que el pensament de que el jugador tinga que estar el dia 4 d'octubre contra l'Atlètic de Madrid encara estiga una miqueta en dubte, perquè és cert que el jugador progressa molt ràpid, però encara eh, hi han dubtes seriosos de que pugui ser així. Tot i que, repetim, sorprèn i molt, eh? Me comenten que molt, que el jugador eh, està com un bou, o sigui, va, va com un tir, el, el tiburon. I a més a més, l'altre fet del dia és la, el dinar de Germanol que ha tingut avui la plantilla del València amb eh, el cos tècnic i diferents empleats que eh, tenen a bé eh, estar eh, al voltant de la primera plantilla. En un dinar proposat per el mateix entrenador, per Nuno Espíritu Santo, la realitat és que el València Club de Futbol en el dia d'avui eh, s'ha sentat per a fer pinya i per a continuar eh, fent collita d'aquest bon ambient eh, eh, que n'hi ha en el vestidor en aquestes primeres jornades de Lliga. És un bon símptoma de que les coses en aquest inici de Lliga estan funcionant, és un bon símptoma que eh, la plantilla, sobretot, aprofita moltes més voltes estos dinars de Maror, sobretot quan les coses van bé, quan les coses no van tan bé i se junta la plantilla per a dinar, bueno, diguem-ne que a voltes té un efecte, no anem a dir contrari, però mm, sí, inocu, eh, ni fred ni calor, Eh, però en estos casos, quan la pilota entra, quan roden les coses bé, quan tots eh, caminen o caminen en una mateixa direcció, estos dinars sí reforcen el sentiment eh, unitari i de grup que ha de tindre una plantilla com la del València, on eh, avui veiem eh, les fotos que publicaven els companys de Superdeporte en la plana oficial, la galeria de fotos, hi havia algunes fotos molt eloqüents, no? De, de, també de, de, dels grups, de, de les taules, de qui se senta amb qui, que són cosetes que després ens anirà desgranant també segur Sala Folgado, que té detalls dice dinar de, que ho he tingut en el restaurant Mas Ballet, la plantilla del València Club de Futbol. En aquests còdics que de moment, de moment, eh, en aquest inici de campanya sembla eh, maniobrar a la perfecció amb ells l'entrenador un Espíritu Santo, és tal que el de, com deia també moltes voltes, eh, saber guanyar-se al jugador i a la plantilla. I de fet, ja també ens ho contarà Salvat, demà hi havia doble sessió que a la fi ha quedat minimitzada. Només hi haurà un entrenament i de vesprada el grup descansarà tenint en compte o al·ludint a que, segons el dictamen del cos tècnic, la plantilla està treballant bé i, per tant, era eludible esta segona sessió i una miqueta més d'aire i d'oxigen per als futbolistes. Així que hi ha moltes coses de les que parlar i de les que raonar i anem a fer-ho arrencant des de ja a les 11.35 repassant l'actualitat del dia en 5 fotos. Negredo ja s'ha calçat les botes, el futbolista continua el seu procés de recuperació i avui ja ha canviat el calçat per aixafar la brossa amb botes. Les sensacions han sigut bones, com ell mateix ha reconegut. hemos visto que ya te has puesto las botas de fútbol, ¿no? Ahí, pero para andar, para probar. Bueno, pero ya eran botas de fútbol, para probar. Sí, para probar, para, a ver si el taco y demás. ¿Y qué, te, has, sentido bien? Bien, bien, bien. De momento muy, muy bien, cómodo. Muy Así bien. que bien. Ya queda menos para tocar bola, ¿eh? <laughs> Ojalá. Dinar de Germanor de la plantilla y cost tècnic en un conegut restaurante de València, el más blaller de la plantilla y el cost tècnic han fet pinya enmig d'un ambient de camaradería immillorable. El somni és tornar a la Champions, és el que ha comentat Rubén Bezo avui en Paterna i ha afegit a més que en el seu cas mai ha jugat esta competició. Para mí es un sueño, nunca he jugado a la Champions y es un objetivo que yo personalmente tengo, pero seguro que mis compañeros y el club también lo, lo tiene, porque es una cosa normal. La Champions es, señal, es la competición europea máxima y Valencia merece estar ahí. No ya res imposible llevan preparado el partido davant el Barça, sabedor que la complicación es máxima, pero sense renunciar a res. El comenzaré no ha sigut pero pero ara y que treballar para revertirlo, tal y como ha comentado Pedro López. Si hemos empezado así, pues hemos empezado así, ya no hay vuelta atrás. Esperemos que la ayuda de nuestra afición, pues en los momentos malos nos lleven en volandas, que es como, como buena afición que es, y a partir de ahí, pues bueno, luchar cada balón para, para llevarnos eh, los tres puntos de cada partido. Roman Sato al concurs de triples de la Supercopa. La Cebel ho ha comunicat avui al València Bàsquet, qui per cert juga demà un amistós a Godella davant el Nizdi Novgorod. Les 11 i 37 de la nit, agafem una miqueta d'aire i s'endinsem en tots els temes que conformen l'actualitat del dia i que repassem així a Esports 97 nit, com cada jornada de dilluns a divendres en la 97.7 Ràdio. ¿Han elegido ya? Un curso de técnico en establecimientos de restauración. ¿Con las instalaciones más modernas, una enseñanza de calidad y muchas oportunidades laborales? Sí, y de la Escuela de Hostelería Cambrinos de Heineken, España. Ahora en Valencia, de la mano del grupo La Sucursal con dos estrellas Michelin. Llama al 910 2983 o ven a la propia escuela en el restaurante vertical en calle Luis García Berlanga 19. Escuela de Hostelería Gambrinus de Heineken, España. Te servimos tu futuro en bandeja. Perto, Su concesionario Peyote en Torrentisilla cuenta con más de 12.500 metros cuadrados con todos los servicios para que usted se encuentre más que satisfecho. Satisferto. Ferto, su concesionario Peyote en Torrentisilla. Una imagen es para toda la vida. Que no se pierda. No acumules cientos de fotos en tu ordenador o en tu móvil. En Fotopro te ofrecemos múltiples opciones para tus fotografías. Revélalas en unos minutos y llévate las fotos de tus mejores momentos. Fotopro, calle Castellón 2, entre Plaza de Toros y Renfe. Fotopro.es. Sports 97 NIT, el teu equip, la teua radio. Les 11 de la nit i 39 minuts. Com dèiem, este matí, tornada al treball en les instal·lacions esportives de Paterna, era el començament d'una jornada que ha deparat algunes notícies, moltes de les quals, o totes les quals, anem a comentar amb el nostre company Salva Folgado. Hola, Folgado, què tal? Bona nit. Què tal, Manuel? Bona nit. Eh, tu has dinat en el Masbladet o no has pogut? No, no he dinat en el Masbladet. <laughs> bueno, avui no. En alguna altra ocasió sí que he estat allí, però... Però avui no. Però avui no. Se dina bé. Se viene a ver, sí. També te una cosa, tanta publicitat que estem fent-li fent els mitjans de comunicació, sí. en les últimes hores podria pagar-se alguna José cosa seguí. també. De... José Seguí. Estira't. José Seguí podia estirar-se una miqueta. Seguí, estira't. Eh, com dèiem, eh, no has dinat allí, però sí que està pendent de tot el que ha passat en Paterna i després en el dinar. I en Paterna, arrenquem per el principi, i és eh, el fet que avui la notícia més destacada ha sigut el que Álvaro Negredo, el davanter del València, ja s'ha calçat les botes i ha xafat la brossa de Paterna. Sí, ahir ja parlaven de que avançava des de la seva eh, recuperació, des del seu programa de, de recuperació. Ahir tenia pautat ja el fet de calçar-se les sabatilles d'esport, començar a colpejar la, la pilota, és el que, va, lo que va fer ahir en la jaula de, de Paterna. Avui també ha treballat a porta tancada, en este cas ha traslladat des de la Gàbia cap a l'Antonio Pujades, cap al Mini, Avui no ha toca pilota, però avui la novetat, Manolo, del, de l'entrenament de la jornada i el fet més eh, cridaner ha sigut que eh, Negredos ja s'ha calçat les botes, les seues botes eh, blanques, les que lluís últimament eh, amb el seu acord o conveni amb la marca comercial que, que l'equipa, bueno, pues avui s'ha posat aquestes botes eh, blanques per a conèixer quines eren les sensacions, fonamentalment de xafar eh, i apoyar el, el peu, el di que tenia eh, fracturat, Mm, en la bota i sobre el terreny de xoc. Volia conèixer les sensacions perquè no és el mateix calçar una zapatilla d'esport que en una bota que és, més, que és més dura, que és més rígida, que a més tens els tacs en, en la sola i que d'alguna forma bueno, pues, eh, apoyar el dit fracturat sobre, sobre el tac encara pot eh, ocasionar-te alguna, alguna molèstia, no? Me contaves que una de les situacions mm. que estan barallant-se, que és una possibilitat encara, sí, sí, sí. és el fet que se li poguera limar i aquest tac de la bota ah per a que el jugador, eh, quan reparega, no tinga que xafar en aquesta posició i li, no li puga fer mal. Sí. Hem de contar primer, eh, en primer cas, que el dit que té fractura Negredo el té en el seu peu dretà, que ell és esquerra a l'hora de colpejar la pilota, uh -huh. és cert que també en alguna ocasió colpeja la bola en cama dreta, però ell, ell normalment colpeja la pilota, és surdo, és esquerra, i el colpeja a missa, a missa cama. Què passa? I el mateix Negredo este matí, quan se'm ha costat els mitjans de comunicació, quan ella abandona la paterna per a preguntar-li per les sensacions, etc. Manolo m'ha donat una dada molt, molt curiosa, no? molt, molt cridanera, ens ha contat que bueno, s'ha posat les botes per a veure si li feia mal algun taco, no? algun tac a l'hora d'apoyar i ser dit eh, fracturat, ha comentat que alguna molèstia sí que patia però que si conforme avancen les jornades la molèstia encara persistís, pues, eh, està la possibilitat de que se li eh, serre, de que se li lleve i se tac sobre el que apoya directament el dit eh, fracturat i per tant jugaria amb una bota, Manolo diríem, eh, modificada, no? Una mm. bota, eh, ell calça bota de multitaco, no? se li llevaria el tac en qüestió sobre el que apoya i se dit i a partir d'ahí pues, podria jugar com a anècdota eh, un, dos o tres partits a missa vota modificada. El València té un conveni, este matí no m'han recordat, però amb l'Institut Valencià del, del peu, peu, Institut Valenciano del, del PIE, que habitualment bueno, pues fa Davant plantilles, plantilles especials per a futbolistes, alguna bota, eh, etc i que ajuda, en definitiva, a corregir les dolències o les lesions que, que té cada, cada futbolista en, en els peus i pues, no se descarta que col·labora l'Institut Valencià del, del Peu a l'hora de fer-li una plantilla especial a Negredo perquè no sols igual eh, cal llevar-li i se taco Manolo, sinó que a més eh, pues no sé com se diu en, en la l'expressió, però almohadillar la zona, que és una paraula que utilizan molts traumatòlegs en, en una lesió d'aquest tipus... Pues Anem a dir amortiguar Pues per amortiguar la zona, no? per colcharla de alguna forma. Sí. Però bueno, ya no solucions per que Negredo pueda jugar i hoy, com a detalle positiu, el futbolista que ja saca sales les, les botes. I que eh, oferia les después sensacions després d'esta sessió preparatòria i ella que les coses van bé. Hemos visto que ya te has puesto las botas de fútbol, ¿no? Ahí, pero para andar, para probar. Bueno, pero ya eran botas de fútbol, para probar. para probar, a, a ver si el taco y demás. ¿Y que te, has, sentido bien? Bien, bien, bien. De momento muy, muy bien, cómodo. Muy Así bien. que bien. Ya queda menos para tocar bola, ¿eh? <laughs> Ojalá. Con dèiem... Me mm, eh, quedo, Manolo, lo que en Savi también este sí. es que, eh, clar, el, el de apoyo... diu que té que suportar els seus 84 quilos. Per Clar. tant, alguna molèstia, <laughs> si té alguna molèstia en el dit, pues igual li lleven el, el taco, però que el problema residís en que pesa 84 quilos. Que vulguis que no, sí. però un peu és un pes considerable. De qualsevol manera, eh, el que em transmitixen és que ja ganen en cautela en Negredo, mm. no cal llançar les campanes al vol, però també me transmitixen que és al·lucinant la rapidesa en la que està millorant el davanter del València que probablement ni en les millors previsions entraven que anara cobrint etapes d'una manera tan celèrica. El qual és una bona notícia. Vol dir això que va estar per al dia de l'Atleti de Madrid? Encara és molt arriscat dir-ho. I els jugadors també tenen les seues reserves. Però també és cert que a hores d'ara hi ha una sensació molt positiva de com evoluciona mm. i de la rapidesa amb, lo, amb la qual està fent-ho. El qual, com dèiem, és un eh, bon senyal de cara a que Negredo pugui estar quan abans, però, com dèiem sempre, respectant els terminis que marca Recordem que després del partit davant i Madrid la Lliga torna a experimentar un, un paró, que posteriorment el València juga davant el Deportivo de la Coruña en Riazor i que probablement per aquest compromís sí que poguera estar en millors condicions eh, Negredo. Per tant, si cal si hi ha que forçar-lo moltíssim per al duel davant l'Atleti de Madrid, probablement s'opte per la cautela, per la precaució, perquè no estiga per a que eh, d'alguna forma pues, ja amb millors prestacions puga participar d'aquell de, duel, del pròxim duel davant del Deportiu de la Coruña, però en tot cas anem a veure què és el que corre amb, amb Negredo afortunadament el València té Alcácer afortunadament el València té, té Rodrigo té més arguments ofensius i per tant no és, eh, diríem, és super necessària la presència de, de Negredo Bueno, després entrem en el que ha dit eh, Rubén Bezo però altra de les notícies importants del dia d'avui era el dinar de Germanor en eh, un restaurant de València, ja hem dit el nom, en, en Mas Blayet, allà s'ha reunit la plantilla. Sabem al final qui ha poquinat? Pues hi ha dos novet, hi ha dos, eh, dos, versions. dos versions hi ha dos versions al voltant de, de qui ha pagat el, el dinar les dos que procedixen del mateix joc és a dir, des de dins uh mhm. -huh. i clar, quan arriben dos versions des de dins al final diu, bueno, en quina me quede, com és possible que la gent no sàpiga contem les dos com és possible que la gent no sàpiga qui ha anat Manolo eh, a l'hora de pagar la, de la factura uh mhm. -huh. si alçat Boro que evidentment és Boro qui s'haurà alçat. Ah, Boro va ser qui va cridar fa uns dies, això sí que ho tinc confirmat, va ser Boro qui va cridar fa uns dies al restaurant i va, i va reservar, però no entenc com no controlen eh, estes coses, no?, de qui paga o qui no paga. Una versió d'ella que pagava Nuno, que no ho sé, Manolo, i una mm -hmm. altra versió diu que com que encara futbolistes no tenen aquesta borsa de diners eh, acumulada i que és normal al llarg de totes les temporades eh, respecte a les multes que arrepleguen dins de cada plantilla per futbolistes que arriben tard, eh, etc. com que encara no hi ha, no hi han hagut eh, multes i no hi ha diners, que el que sí que han fet de futbolistes, que habitualment, i avui ho han fet, Manolo, quan juguen, quan uno divideix la plantilla en tres grups, sí i juguen els tres equipos de, entre ells, habitualment és molt comú en el mitjà de comunicació la imatge i la fotografia, de, l'equip que ha guanyat l'equip que guanya eh, festejant, no? festejant, sí popularment se coneix aquests partidets en els dos dits en senyal sí. de victòria aquests partidets eh, modificats popularment se coneixen entre futbolistes com mundialitos mundialitos, mundialitos sí, diuen això, no, sé, no me digues per què però utilitzen però esa... no estan distribuïts per nacionalidad? no, no, no, no utilitzen aquesta expressió fan diferents grups entre la plantilla i competeixen qui guanya se queda, eh, entra l'altre equip bueno, i a la fi hi ha un que sempre és el, és el guanyador bueno, sí. la teoria que, que me donen a mi des de dins del vestidor mm. és que qui guanya abans hi ha, hi ha una aposta prèvia qui guanya evidentment no paga però els equips que perden paguen diners, a ah, arriben al vestidor hi ha un futbolista que té la caixa en ixa, dins d'aquesta caixa ja automàticament aquest mateix dia van els diners Y a mí lo que me, lo que me contaba en es que de esos diners, claro, ja porten el tram important de, de, de pretemporada, l'inici de la temporada, que ja hi han hagut eh, diners i que en esos diners pues, han decidit cost tècnic, plantilla, empleats, etc anar-se'n de, de dinar. Bueno, Germanor total i absoluta, sí, bon en Sí, ambient. Cas, Manolo Fergrup, Group, Fer Pinya i altra mostra de lo que, bueno, de la vida eh, de color de rosa que, que parlaven en les últimes hores. Que és ara el València Club de Futbol, sí, sí, gràcies sí. a Déu. Eh, I també algunes fotos significatives de qui se senten qui, dels grups, els, els argentins junts, que és, que és molt clàssic i molt, molt habitual, al voltant de, del jefe Otamendi, eh, al voltant d'Otamendi és eh, on van els argentins, que l'altre dia crec que ja, crec que va ser Rodrigo de Pol qui va penjar una foto en Twitter de tots els argentins fent-se un asado, Sí i avui més o menys s'ha vist una situació semblant tots els dentistes al voltant del jefe, del gran jefe que és Otamendi sí, no, presidia, eh? no presidia una de les taules ahí, però bueno, eh, estava Otamendi en front de Otamendi estava Negredo que ja és un detall significatiu d'un tipus important que arriba un vestidor i que s'acosta cap a altre tipus important d'un vestidor la taula del poder a l'esquerra de Negredo estava Joao Pereira que també és un futbolista que la temporada passada va ser un dels homes importants en el vestidor no sé en guany però la temporada passada s'acosta sí que era... s'acosta cap al poder sí que era important i bueno no hi ha en aquesta mateixa taula pues, eh, estava Rodrigo de, de Paul, estaba Rubén Bezo, curiosamente uh -huh. al costado de Otamendi, al igual que en el campo pues, está Bezo al costado de Otamendi, bueno, pues en esa taula también estaven Bezo y Otamendi Chuntech, ahí estaba también el portuguès eh, André, y en esa taula, que, que era una taula larga, uh -huh. també estava per ahí Diego Alves, que es altre de futbolistas que tienen pes específico en, En la plantilla. En la plantilla, molt Pues, en eh... Parejo, estaba Piatti, estaba A lo Barragán. El club de que porten Sí, estaba Fuego, bueno... Paquito Alcácer. Sí, Paco Alcácer, ese, correcto. Bueno, eh, Salva, això pel que Però fa... Bueno, diria que tenia més perill, perill entre cometes, eh, l'altre <laughs> l'altre tram de la, la zona nova. Sí, sí, sí. Eh, <laughs> eh, Salva, com dèiem, eh, eh, anecdòtic més enllà de qui se sí. aquí. Bueno, Som... per ser, demà en el detalls. diari Levante Mercantil Valenciano, saps sí. que Amparo Barbeta controla estos detalls al... Sí, senyor. Vamos, de categoria. Sí. I demà crec que Amparo va oferir-nos fins i tot... Eh, el, el, el, el, el, el, menú, el, menú, el menú. El menú, però menú complet de lo que avui han dinat els futbolistes. Molt bé, fantàstic. Bueno, Eh, Salva, més enllà d'això, com dèiem, la vida de col·laboradors entre d'altres coses perquè hi ha pinya, hi ha grup, hi ha bon ambient, eh, i una de les situacions del bon ambient ve donada a hores d'ara, perquè la, la cosa està siguent d'aixina, perquè Nuno està dominant i aplicant bé certs còdics de vestidor. I, per exemple, demà hi havia una doble sessió, uh mhm. -huh. però conta'ns què és el que passa. pues passa que, com que la plantilla ha treballat bé esta setmana, com que també han acompanyat els eh, resultats en les tres primeres jornades de, de Lliga, demà ja va doble sessió, a la fi s'ha programat un partit davant el Mestalla pel matí, Manolo, uh -huh. en el Antonio Puigades de Paterna, que va ser a porta tancada, i la sessió de la vesprada, pues, en eh, un ha decidit eh, anul·lar-la com a premi per al treball que estan fent els futbolistes esta setmana a Paterna. Per tant, demà futbolistes, Manolo, que pensaven que tenien doble sessió, avui s'han trobat amb la notícia de que demà Nuno d'alguna forma, bueno, d'alguna forma no, que retira la sessió vespertina, la sessió de la vesprada. Tornaran ja al treball, però en la sessió molt sua de la setmana, divendres, en i centrament que serà porta oberta a l'estadi de, de Mestall. Perfecte, doncs eh, prenem nota d'aquestes sessions preparatòries del València i haurà de prendre nota perquè en elles ha d'actuar Rubén Bezo, que avui ha sigut l'home que ha passat per la sala de premsa de Paterna. Bezo, que se referia a Negredo, evidentment se li ha preguntat per la situació de, de Negredo, i ha sigut molt gràfic, eh, Bezo, a l'hora d'explicar de, per què ell entén que Negredo va recuperar-se pronter. Yo en Agredo le veo muy contento, siempre sonriendo, con una sonrisa. Y por su cara, creo que no falta mucho para estar con nosotros. Per la cara, conforme el veu, sonriu, és optimista, etc. La veritat, bona cara. La veritat és que quan abandona Paterna estos dies, que sempre s'acostem a donar-li la brasa i preguntar-li com te trobes, què tal les sabatilles, ui, què tal les botes, el tio atén sense cap. Avui la frase textual que m'han dit de Negredo és el tiburón va com un tiro. No, però que a més atent i està de bon humor. Altra cosa és sí, sí, conforme sí, sí, passen sí, sí, les, sí. les jornades, que són veritablement veus o coneixes a cadascun, però de moment sense cap tipus de, de problema en el tracte amb Negredo. Bezo, Manolo, que també s'ha referit a Otamendi. Recordaràs que la setmana passada, quan vares entrevistar-lo, ja va parlar meravelles de, de Otamendi, sí, era el seu ídol... És una, és una declaració que va fer a Cinesports mm. durant la nit sí. i que avui ha recordat eh, eh Fede que, suposa, lo que suposa per a Otamendi. Sí, és un, és un ídol, ja se fixava en ell per televisió, ja el veia jugar en la Liga Portuguesa, está encantado Bezo de depender en compañía de Otamendi. Antes, cuando yo era más joven, Otamendi era mi referencia de, de Liga Portuguesa. Yo, yo, me fixaba mucho en él por su forma de jugar y ahora que estamos jugando juntos y entrenando juntos y jugamos en el mismo equipo, es mucho más fácil aprender con él. Y yo estoy siempre mirando lo que él hace, como como aborda un, como disputo cada lance y estoy atento para aprender, porque es que soy muy joven aún y estoy en aprendizaje. Rubén Bezo també ha donat ojo... Li, li ha faltat posar-se la L dels cotxes. Estic en aprenissatge, soc jove encara... Eh? Sí, però mira, en el dinar avui, al costat jo també dit també... És jove, és jove, no, jove, és jove, no és bobo. intel·ligent, <laughs> intel·ligent sembla que és... És jove, en efecte. Rubén Bezo, que també s'ha referit i ha donat un dels titulars de la, de la jornada, probablement Manolo perquè siga jove, perquè molts futbolistes quan preguntes per objectius de la temporada la majoria no volen banyar-se. Bezo ha dit que per a ell, sense dubtes, el València ha d'estar en Champions la pròxima temporada. Claro, yo ayer estaba viendo la Champions y pensando eso, que año que viene, que nosotros podríamos estar ahí. Y es en eso que, por eso que vamos a pelear, porque para mí es un sueño, nunca he jugado la Champions y es un objetivo que yo personalmente tengo, pero seguro que mis compañeros y el club también lo, lo tiene, porque es una cosa normal. La Champions es señal, es la competición europea máxima y Valencia merece estar ahí. El València mereix estar en la Champions, evidentment no li falta raó a Rubén Bezo, que també s'ha referit a la, al fet de la competència. Ahir escoltàvem Barragán sobre la competència que té en la seva demarcació, bueno, para... però té molta competència també. Eh, Rubén Bezo, veus, té moltes ganes de parlar Rubén Bezo, que acaba de, acaba de disparar-se, <laughs> però Bezo també... Arrencat a soles. Se referia a la competència amb... Mm, bueno, pues no és, no ja eh, Otamendi, sino la posibilidad de que Mustafi pueda actuar en esa demarcación. Mhm. También un momento en un Lucas Orban, que temo molta competencia perdaban pero que a Day no le asusta la presión. Juego para, para disfrutar, siempre concentrado y trabajando y, y no, no juego con esa presión. Soy joven, seguro que voy a cometer errores, pero hace parte del aprendizaje. Eh, eh, errores, pero hay que mirar los errores y después corregirlos y hacerlo bien. Sabem que Rubén Beza és jove, eh? Jo crec que en cada tall de veu ha dit soy joven. Ho sabem, Rubén. <laughs> Rubén Beza patrocina la secció Qué gran de ser joven, te'n recordes? Sí, senyor. Bueno, pues... Que bonica la joventut, Manolo. Sí, senyor, quan se té. <laughs> I quan senyora, quan se'n va. Sí, senyor. Com senyora, quan se'n va. Bueno, 11 i 55. A més, vos hem de comptar per a tancar a València que eh, el president del València, Amadeo Salvo, el conseller Manolo Peris, i Luis Dowens, el cap de màrqueting del València de Futbol, estan viatjant cap a Singapur per a vores amb Peter Lim. En principi, eh, res fora de normal. Eh, sembla més una convidada per a acabar ja de eh, tancar assumpts, perquè sembla que la setmana que ve ja sí podria ser la definitiva en la qual se tancarà l'acord entre Bankia i Meriton per a fer-se amb el València Club de Futbol. Bé, doncs eh, tanquem de moment la informació del València Club de Futbol de parar de parlar del Llevant Unió Esportiva, que ja treballa per, per a preparar el partit davant el Barça, partit complicat un partit eh, eh, en el qual llevant pràcticament no va recuperar eh, jugadors lesionats ho té molt complicat, ni tan sols sembla que Gavilan que és el més a prop, mm. poguera poder arribar, però a més hi ha una pregunta que mos fa molta gent, Salva què passa en Rubén? Pues en Rubén lo que sabem, Manolo, és que Mendilibar no el veu treballar amb la suficient intensitat com per a eh, incloure-lo en l'11 titular. Li demanen més en els entrenaments a, a Rubén. De moment, eh, Mendilibar no trova en Rubén en els entrenaments eh, eh, lo que busca. A mi hi una persona del club me comentava que hi ha futbolistes, i té molta raó, Manolo, mm -hmm. i en tots els clubs passa, hi ha futbolistes d'entrenament que se s'enissen els entrenaments i que després de les partits diu, buf, en lo bé que ha treballat al llarg de la setmana i que poc em dona el cap de setmana. I hi ha futbolistes que entre setmana es veus com desganats, que no apreten, que no mosseguen, però que te donen sempre el 100% o que t'aporten la seva qualitat els caps de setmana. Rubén, me digueren, és un futbolista de partit, pero Mendilíbar Mendilibar vol que siga también un futbolista de entrenamiento y me no el Becha, eh, trencarse se les banyes eh, no le done peto o estatus de, titular. ya ha considera incomprensible. yo considero incomprensible que Rubén, futbolista que habría de ser franquicia no siga titular, pero diría que cada maestrillo tiene su librillo y probablemente eh, Mendilibar eh, lo que busque és que Rubén acabe de, acabe d'explotar i que done tot el, tot lo que té dins de sí, que és molt, perquè té un potencial terrible, eh, i ser futbolista. Veurem que és el que corre este cap de setmana davant el, davant el Barça. Bueno, pues, de fet, eh... me conté una anècdota sí, sí. de Mendilibar un dia en un entrenament, no sé si esta setmana o la següent, eh, Rubén no havia sigut titular, Rubén no havia participat en l'11, i Mendilibar s'acosta d'ell i li diu, mira, eh, conforme estàs treballant ara, si hubieras trabajado así, yo la semana pasada te hubiera dado más, más cancha. Mendilibar textual a, a Rubén una sesión preparatoria, no sé si de esta semana, creo que era de la semana pasada. Bueno, pues les paraules de Mendilibar. Vull parlar Pedro López i ha començat parlant eh, de la situació que suposa el ja eh, haver hi del 0, que era el més important de que era afrontar el compromís contra el Barça. El punto pues eh, rompe esta, esta dinámica negativa y, esperemos que a partir de ahora pues el equipo afronte los partidos eh, sabiendo que todo está ahí, ¿no? Eh, estamos empatados con Español, hay muchos equipos con tres puntos, muchos con dos puntos. Después de pasar esta racha negativa, esperemos que, hayamos aprendido los esos errores y a intentar sumar, que es de lo que se trata, ¿no? Pedro López, que parla de la comprensió del públic que, es va, que està segur que els va recolzar, perquè és un públic acostumat a patir i que sap que els va recolzar en aquests moments complicats. Está claro que jugamos contra un buen equipo como, como, es el Barcelona, pero tenemos la sensación de que en casa con nuestra gente todo es mucho más fácil. Queremos pensar que la gente está con nosotros, que no se va a impacientar, que nadie dude que es, que es complicado, que, que estamos en primera división y que es muy complicado y, que bueno, que sí que es verdad que sabemos que tenemos que corregir muchas cosas, que tenemos que mejorar en muchos aspectos del juego, pero que con la ayuda de, nuestra gente pues seguro que va a ser mucho más fácil. Y por último un Pedro López que habla de que sabe que contra el Barça es muy complicado... ...pero en casa y con la ayuda del público... pensa cuáles son cosa cosas posibles. La afición de Levante yo creo que es luchadora y a la vez muy humilde, sabe que, que no va a ser fácil, eh, tiene mucha paciencia con su equipo y nosotros lo que, lo que está claro que vamos a dar todo. Lo que pasa que hay muchos partidos que a lo mejor no te van a salir las cosas y ahí es donde tiene que estar la gente para, para apoyarnos. Nosotros lo que queremos es darle una alegría ya en nuestro estadio a, toda la afición, lo estamos deseando y, esperemos que, bueno, que contra el Barcelona pues es muy complicado porque está intratable, pero vamos a intentarlo y, sobre todo pues bueno, eh, darlo todo para que, para que la gente se vaya contenta a casa y, en caso de ganar pues matar dos pájaros de un tiro, ¿no? Molt bé, fins així l'informació del Levante? Alguna cosa més, Folgado? No, res, que tinc ganes d'escoltar a Vicent Xilet, que està ahí fora. Un crack. Sí, señor. Que se incorpora a les nostres tertúlies. M'agraden molt les seves històries de, de fútbol en, Levante. Son fantásticas. Eh, mm, gràcies, Folgado, te, se veiem demà. Ja me, ja me, ja me <laughs> Y muy rápidamente que descansar algún día y muy rápidamente del Valencia de mal contra el Nizhny Novgorod davant del Pabellón de Godella y que Romén Sato ha rebut la invitación del ACB para participar en el concurso de triples de la Supercopa. ya de seguida, a Tertulia Esports 97 nit, la tertúlia. Les 12 de la nit i un minut arranca el temps de debat, tertúlia i anàlisi en Esports 97 nit. Eh, vos eh, recordem que, a més, aquesta tertúlia interactua amb vosaltres a través del nostre Twitter, arroba esports97nit, el 97 en número, arroba esports97nit, que estem eh, preparats per a rebre les vostres opinions. Vos estem fent una pregunta encara que podeu opinar del tema que vos doni la gana, com sempre tema lliure. Eh, la pregunta que vos estem fent és, una volta que de resolta la continuïtat de Paco Alcácer, eh, ¿Quién sería el jugador, el segundo jugador que si un vosaltres Rufete han a a renovar? esa la pregunta que está en el aire. Pero ya están así nuestros contertulis. Con cada dime que saludem al compañero de Superdeporte, Rafa Marín. Hola Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches Manolo. Encantado de que tú no estás pero así. Encantado yo de estar. Eso también nuestro compañero de Superdeporte, Pablo Leiva. Hola Pablo, ¿qué tal? Bona ¿Qué Tal? Buenas El parabólico, avui, no tendría ulls, ¿no? entonces els de Champions que ya havia. De hecho, le estaba comentando a Chiratón de Central que mañana tocará una mañanita completa de partidos en diferido. Madre mía. y se los ve, doy fe. <laughs> No, no, que a mí me han contado montes, ¿eh? No es postureo. <laughs> No es postureo. Eh, acabo de sentir dir no és postureo a un company que también, eh, des d'avui, jo tenia intenció de que, de que vinguera a les tertúlies ha gaudit dels seus dies de vacances, com és normal, i ara ja el tenim entre nosaltres, i per a mi és un, és un plaer comptar amb el company de la redacció de Levante, el mercantil valenciano, Vicent Xilet. Hola, Vicent, què tal? Bona nit. Hola, què tal, Manolo? Benvingut. Hola pues, eh, bé, no, eh, parlant de, de futbol internacional i de, i de vacances, ja eh? s'han acabat els dies de, de vacances per Londres, de, de veure estadis com el del, el del Fulham, el del eh, Leighton Orient, i bé, ara ja... Pues, Clar, és que eh, eh, gent com Chilet com Pablo no se'n van a veure l'Emirates, no se'n van a veure eh, White Hart Lane... No, ni museus. No, no. <laughs> ells, ni museus, ells se'n van a veure el camp del Fulham, el camp del Leighton Orient, eh, i, i alguns segurs d'equips de, que, que ni, ni, jo, ni jo mateix tinc ara en la ment, però el Watford també és de Londres? Eh, sí, bueno, de les, dels afores. Mm. També. És, és un camp curiós de veure. Jo no, no, sí. no l'he vist, però me diuen que és un camp curiós de, curiós de veure. Bueno, companys, continua la, la lluna de mera en el València. Todo bonico, todo bé. Increïble. La, la pilota entra, se'n van a Dinarot. Música de violins. Música de violins. ¿Eh? Ah, vino, vino y Rosas, ya tocaba, ¿no? Sí. Eh, era lógico, después de la limpieza en el vestuario, de, quitarle ese olor a naftalina que, hacía ya durante tantas temporadas. <laughs> Me agrada esa fase olor a naftalina. Sí, no te la compre. Eh, por algo además la plantilla del, Valencia es la más joven, ¿no? De, primera división. es una plantilla con con hambre, con, jugadores que quieren vivir del fútbol, que es una frase que el otro día dijo Miki en el Super Murciélago y que se la tomó prestada porque la verdad es que me pareció me pareció muy acertada cuando, cuando se la escuché. Vivir del fútbol, no otra cosa. Y, al final esto es el día a día de, de, vestuarios que funcionan fuera y que funcionan después dentro, dentro del campo mm, son muchas las comidas que eh, en, la otra acera, en el Levante, hemos visto <laughs> en las últimas temporadas y no estaba mal que el Valencia también lo también también se sume a no a esa moda porque esto de las comidas ya ya, viene ya viene de lejos, pero que, está bien que, se respire normalidad y que se respire fútbol alrededor del Valencia, que creo que es lo que días como hoy eh, dejan. Yo, eh, eh una reflexión a, la, primera mitad hora del programa, que no sé si de estabas estabas tú hablando de, los dinars, yo creo que ya que aprovechar els momento. perquè, eh, sincerament, a mi me dóna la impressió de que quan la cosa va bé, quan la cosa funciona, quan hi ha un bon ambient, aquestes coses el potencien. Però quan va mal, aquestes coses no solen, no solen servir per arreglar les coses. A mi, la diferència que... Eh, la situació que me dona quan hem vist eh, moments en què la plantilla ha estat fracturada, la segona volta de l'últim any de, de Unai Emery, eh, el eh, fallit experiment Pellegrino, el fallit experiment Jukic sí, se feia pinya, hi havia reunió el vestidor, se n'anaven de dinar... Ah, sí, no, totalment. Però tenia un efecte absolutament inocu. Sí, i jo és que a banda crec que se ve d'una situació de, de saturació dels últims anys, que jo crec que ara se conjunta tot. Tant un poc la massa social, pues, que també tenia ganes de uh -huh. que se parlara únicament de, de futbol, d'anar a Mestalla, de gaudir de, de l'espectacle, i eh, s'ajunta també una planificació de la plantilla pues, que és eh, molt, molt jove, molt, molt emergent, que té molta eh, fam, molta ràbia per eh, un poc el que deia eh, Rafa pues de, de viure del futbol sí, que deia Vicky de, de, de viure del futbol i, i d'alguna manera pues, eh, tot s'ajunta per a mm, crear una inèrcia molt, molt, molt plàcida molt optimista i, i això fa pues, que les coses vagin, vagin rodant Eh, Prácticamente soles. A mí me da em impressió que cuando van les coses bé, eh, potencien pero que cuando no van ve no serveixen realmente Pablo, Para arreglar, Porque es que más a vist de, massa voltes, hem en el vestidor, En fet un dinar, tal, s'hem conjurat, i arribava el Yo creo que, que en la nuca. cuentan mucho los pequeños detalles, ¿no? El otro día, eh, bueno, tú sabes y creo que lo sabe todo, lo saben todos los oyentes, yo soy bastante de Bruno Zuculini, y el otro día se quedó sin jugar, y, tenías que ver su cara al final del partido. No fue como en otras temporadas hemos podido ver un vestuario rebelde. Era de acercarse a los compañeros al césped con una sonrisa, dándoles un abrazo y felicitándoles por cómo había ido el partido, por la victoria creo que esos pequeños detalles son importantes, ¿no? Porque la plantilla está eh, contenta a pesar de no tener minutos, están contentos con sumar, ir sumando poco a poco, y creo que eso tiene mucho que ver en que se vayan de comida, en que el vestuario respire, eh, pues algo que no se respiraba desde hace tiempo en ese vestuario. No, es el primero que, que sale al césped después de los partidos a a, repartir palmaditas entre los jugadores. La verdad es que es un, es un buen detalle y, al hilo además de lo que tú comentabas, Manolo, eh, es importante lo de las comidas porque muchas veces nosotros a, base de repetirlo parece una chorrada, pero mm, hay entrenadores que tienen que obligar a sus vestuarios a irse de, comida semanalmente. o, no es que estás diciendo, Rafa. O, o cada 15 días. Es un buen tema. Hay otros casos en los que, sí, mucha reunión de vestuario, mucha comida, mucha cena, no vale para nada ¿Cuándo verdaderamente son útiles eh, <clears throat> estas citas, por así llamarlo? Cuando se producen casi que espontáneamente. Y más o menos eso es lo que ha ocurrido hoy. <clears throat> en el caso de Valencia, que se han ido con el dinero de, las multas y bueno, al final no deja de ser una, <clears throat> anécdota, pero está bien que, estas quedadas, perdón, eh, no sean por obligación del, sargento, eh, del, jefe, para, solucionar marrones, sino simplemente para disfrutar. Hi dos teorías. Una que digo que ha sido uno el que ha estirado y apagado, és la que diu que les apostes que fan la plantilla quan fan els tres equipets per enfrontar-se des de les entrames, d'ahir els dos equips que palmen apoquinen i que d'ahir han eixit també diners per al dinar. O sigui, aquí tractarem d'averiguar quina és la que al final ha estat la, la, la correcta, però bueno, de qualsevol de les dues maneres, eh, maneres perdó, eh, són dos, siga la que siga de les dos, me pareix una bona mostra. Sí, no, i, i a banda, eh, pel que deia Pablo sobre, sobre Zuculini, que tot són bones maneres i això, crec que també contribuís molt el fet de que és una plantilla, a banda de molt jove, molt eh, renovada, i no li veus traces viciades del, del passat, eh, ni, ni famílies, ni, ni clans, ni, ni pecats enterrats en l'alfombra, en, en i d'alguna manera pues, mm, tot eh, suma un poc en el, en el bon ambient i és una plantilla sense memòria, sense passat i sense moral. Entonces, uh mhm. -huh. és una plantilla pues, que va eh, serà emergent i tot el que eh, faça serà creixer. Però, eh, eh, i ho dèiem, eh, avui ho comentàvem a migdia en el, en el Supermurciélago, en Levante Televisión, i dèiem, segur que arribarà un moment en el que <clears throat> eh, podrem qüestionar alguna de les accions que està fent Nuno, és normal vull dir, eh, aquí no sé, qui vulgui en esta vida que no se li qüestioni que no siga persona perquè va, va eh, intensa en en el ser humà no? eh, jo he, fet, he comentat alguna cosa que a mi eh, la setmana passada eh, Carlos Bosch comentava que a ell no li, no li pareixia no li semblava bé que Nuno no s'haguera imposat al fil de eh, dir que Rodrigo no viatjava a Singapur o a Lima fins que no eh, en una condició física millor i que té raó i jo també ho he contat que la, se la setmana passada a veure no, és un tenim un, un mòbil Sí, eh, que està sonant <laughs> S'ha disparat, s'ha disparat Perdó <laughs> S'ha disparat eh, Deia que també la setmana passada hi hagué un dia O l'anterior la, hi hagué un dia de, de, de molta calor en València I que se va decidir que les categories inferiors no entrenaren Per a preservar els nanos d'un possible col de calor Que era normal i que la, eh, els entrenadors de, de l'escola anaven a, a veure l'entrenament de Nuno i Nuno va desallotjar les graderies perquè no volia que hi haguera ningú mirant l'entrenament és un detallet val? que crec que se pot millorar no és per atacar l'ONU ni molt menys, allà estan els seus números que són incontestables i els seus mètodes d'entrenament que me diuen són fantàstics, me parlen i no acaben dels mètodes d'entrenament de Nuno i del seu cost mm, tècnic, del seu equip de treball. Eh, eh, però deia que, que eh, si hi ha coses que van mal se diran i si hi ha coses que van bé també. Eh, en el moment en el que ell està dominant bé els còdics de vestidor es nota, per exemple, en, en una situació que avui contava Folgado. En principi, per a demà ja havia prevista una doble sessió, però l'equip entrenat havien dit l'entrenament de demà de vesprada suspès, només s'entrena de matí és una manera també de, de contactar amb el futbolista, de fer-lo entendre que el comprens, que l'entens que premiar-lo Lo mejor yo creo que es la naturalidad, porque sí es cierto que, que Nuno evidentemente no, va a hacerlo todo bien y nos va a gustar nos van a gustar todas sus todas sus decisiones pero de buenas a primeras siendo un entrenador desconocido para, para la mayoría del que apenas teníamos referencias las primeras que nos llegaron yo creo que no se ajustan a lo que verdaderamente estaba siendo mm, mm, nos hablaban de, un técnico además un tanto huraño con, con la prensa mucho más ah, mucho más de esconderse pese a que a todos los entrenadores hoy en día les gusta mucho lo de lo de encerrarse con sus jugadores para ensayar las tácticas, pero primero que en uno está convenciendo en el día a día, segundo que de momento los resultados le acompañan. Tercero, que está empezando de cero. No es fácil que un equipo hecho ahora mismo de, su padre y, de su madre, sin una, <laughs> sin, una base sólida de, de, tiempo, de tiempo atrás, eh, se haya puesto a funcionar tan rápidamente. Yo creo que en la balanza pesan mucho más las cosas a, a favor que, en contra. Y sobre todo, yo también lo comentaba ya el, otro día, me gusta que en uno cuando, cuando se sienta con, los periodistas, que al final sentarse con los periodistas es hablarle también a, la afición, que hable de fútbol que explique sus, sus decisiones y que, y que la gente sepa qué es lo que se está cociendo, cociendo ahí. Mm, yo le daría un, ahora mismo un notable alto, sin duda. es que Además creo que, si no hubiera mm, como un poco de crítica, ¿no? Porque sí que bien has dicho, la semana pasada Carlos comentó eh, que no le había gustado el tema de Rodrigo a Singapur. Nosotros aquí también comentamos eh, un par de cosas eh, cuando comentó con las peñas esa exaltación que mostró de somos la mejor delantera, tenemos que estar peleando por la Champions en un par de años o algo así. No, yo creo que, que bueno, pero que, que si no hubiera crítica sería un poco todo muy aburrido incluso, ¿no? Entonces es bueno que también se le, se le digan las cosas. La, la crítica pero... siempre que estiga feta para, para mejorar a millorar, en, una, en un afán constructivo, eh, ya hay gente que ha clavado en el que ven que no se puede criticar res. Eh, y yo creo que es una errada. Pero Ese es un grave problema, porque no podemos la pasar de que... es en la vida. No podemos pasar de que esto era un poco está mal denominarlo así, pero era un poco jauja, ¿no? Eh, un poco aquí cada uno hacía lo que quería en el vestuario y, ahora no podemos querer pasar de que esto sea un poco el cielo, ¿no? Eh, tenemos que tener los pies en la tierra, el Valencia está haciéndolo bien y Nuno, como decía Rafa, notable alto y está haciéndolo bastante bien tanto con el vestuario como con los periodistas como con la afición. Cal reconocerle el mérito de que en una plantilla lo que ya Rafa, pues eh, tan, tan nova en, en tants eh, retals d'una part i, i d'altra eh, pues ha, mm, ha començat la Lliga sumant punts eh, en una bona dinàmica i és molt meritori perquè cal recordar un poc que els projectes de Jukic i Pellegrino començaren a enderrocar-se per, per un mal inici i això va crear un, un mal ambient una, una dinàmica dubtes, dolenta dubtes, dubtes, dubtes negativa eh, dubtes en l'entorn, eh, també la premsa i, i pues, lo, que, lo que ha fet jo no recorde dels últims anys n'hauria que tirar-se prou enrere per a trobar un començament de Lliga del València tan, tan fort. Eh, eh, fort o il·lusionant, jo sí. recorde que a més el club ho va publicitar eh, del millor arranc de la història sí. el primer any d'Unai. Sí. També arranca molt, molt, molt, molt, molt bé fins que perd 2-4 en Mestalla contra Racing de Santander és el primer partit que perd un any com a entrenador del València en Lliga, ja havia palmat la Supercopa jugant eh, 9 contra 11 però és cert que en Lliga el primer partit que palma és en casa contra Racing i també fa un arranque eh, prou positiu este, este Valencia lo que tiene a favor es que el listón està muy bajo Eso, <laughs> eso, eso es evidente y eso no ocurría a, los... A meter, te, te, que en Lliga el Valencia Unai venía casi de baixar. <laughs> es ser que en Copa venía de guañarla, pero en Liga venía casi de baixar. Venimos de un par de años de todas maneras en los que en los que ya no solamente es una cuestión, de, lo hemos comentado muchas veces, de, resultados, sino de sensaciones. Y como hacía tanto tiempo que no existían estas sensaciones y como tampoco teníamos la certeza de que este fuese a ser el año, porque, bueno, las cosas han salido como han salido y se han hecho como se han hecho, que tampoco es que todo todo haya sido, haya sido ejemplar. Aquí la duda está ahora en ver cómo reaccionará el personal cuando, cuando vengan maldadas, que una racha mala seguro que va, que va a venir. Tendremos que medir entonces también ahí a ver, a ver qué tal, qué tal Nuno. Y, y, no me voy a quedar con las ganas de decirlo respecto al viaje de, de, Rodrigo. Posiblemente sí que, sí que pudo levantar, levantar la voz, pero también hay que tener en cuenta que hoy en día los entrenadores se la tienen que envainar muchas veces ante las, ante los compromisos de, de marketing y demás de, los clubes. son mes y más mercantiles y, son men's clubs y <laughs> lo que se, lo que se ve es que lo, lo, que se ve como como un defecto que a nivel deportivo lo es posiblemente sea también una, una virtud para los clubes esas cosas también también se valoran en los en los entrenadores que un entrenador lo voy a decir como se dice en los clubes no sea toca pelotas eh, para esas cosas eh, es un paso adelante ha de serlo pero yo creo que la seva justa mida eh? siempre hablando eh, de que y més en el fútbol es sí, una, balanza una dos praterets Sí, pero Manolo, no lo digo... El entre el buen eh, empleado Sí, el equilibrio Y moltes voltes Es muy complicado Pero no lo digo ahora en este caso por, por no pero sí que hay muchos otros ejemplos que podríamos retrotraernos a tiempo atrás o a clubes diferentes en los que muchas veces los entrenadores con tal de ir en contra del, club se, vuelven bastante tiquismiquis. sí, eh, pero el entrenador tiquismiquis que va en contra del club i el entrenador eh, totalment sumís crec que hi ha un terme mig que no és fàcil conviure en aquesta zona Vamos a ver si Nuno está en ese término medio. Sí, a mí, a mí me, consta, me consta que es un tío. Parece que sí. Eh, me eh, consta que, que es un tío de carácter, ¿eh? Pero lo voy, pero lo ruin. Ja, ja, ja veurem eh, quan, quan eh, arribem mal donat com és un tío de carácter i, i ho anem a, a tastar i a comprovar, igual que ho va tastar i a comprovar eh, la, la plantilla. Eh, però dèiem que en el dia d'avui eh, és una evidència com domina aquests còdics l'entrenador quan diu l'entrenament de la vesprada suspès, la plantilla està treballant bé eh, jo vos entenc que voleu baixar una miqueta al pistó està treballant bé, vos dona este premi ja vos apretaré quan me toca apretar-vos però en aquest aspecte sí que és cert que eh, l'entrenador ahir alça el peu comprèn al futbolista y lleva un entrenamiento. Y mantiene que eso en la plantilla sentará de aquella manera de ver, ¿no? Pero además eso fue un poco un código. Desde el primer día en el que Nuno Son pisa Valencia, eh, Nuno se muestra como, como el amigo del futbolista. No amigo, tiene que mostrar también autoridad, pero cabe recordar el tema Matié. En el mm. tema Matié, eh, Matié sí que mostró que se quería ir y Nuno en la pretemporada le dijo, no te preocupes, mm, tú no vas a jugar, pero le estaba como echando un órdago. En el momento en el que no ha bien las cosas, si tú te quedas, yo estoy dando la cara por ti y tú vas a tener que responder por mí. Y eso es lo que está haciendo uno ponerse del lado del jugador. Han, hoy han trabajado bien, pues mañana no, no tienen el entrenamiento de por la tarde, sin más. ni mes ni menys y eso de momento está eh, el entrenador l'entrenador per eh, vos deia eh, vas parlar l'altre dia una persona mm, del fe de, de, los métodos de entrenamiento etcétera, etcétera eh, uno repassant veu que abans no ha tingut una sola lesió física en pretemporada jo no recorde quants anys ahí sí que hi hauria que tirar de menoteca sí. per a veure fa quants anys de València no té una lesió muscular en pretemporada és bestial el, el, la dada i me deia, és que al·lucinaries és que està tot milimetrat està tot pautat, estudiat eh, mirat i remirat i és evident que eh, són d'estos cos tècnics eh, del futbol modern que eh, és que ja tenim una edat a voltes hi ha coses que ens agraden i hi ha coses que no tantes però és evident que el futbol evoluciona i, i és que tenim ja una edat que quedem anclats <laughs> no hi ha més que, que mirar com, com evoluciona el futbol però mm, me, me, me, me contaven i no paraven eh? de, de, de detalls, de coses de com personalitzen els exercicis fins al eh, eh últim detall eh, com els exercicis són eh, s'exigixen que siguin fets amb la intensitat que toca jo avui eh, contava en el Supermurciélago també eh, hi havia un entrenador de València que se mirava en YouTube exercicis que feia Bielsa per després aplicar-lo als entrenaments clar, la intensitat en la que Bielsa demanava als seus futbolistes que feren l'exercici i la intensitat amb la qual s'aplicaven aquests exercicis a la ciutat esportiva de Paterna no tenien res a veure, amb el qual l'exercici no tenia eh, cap influència sobre la preparació del grup. Suena muy profesional lo de buscar entra, eh, entrenamientos en YouTube, sí, eh? Sí, sí, sí. Eso sí. no encara dar a altres entrenadors a que te diguen com s'entrenen. <laughs> que sé d'algú que ho feia 12 i 20, anem a fer la primera parada per a la publicitat, així en Esports 90 sentit dins de la tertúlia, és la segona del programa i de seguida tornem eh, recorde que està el Twitter a la vostra, al vostre abast eh, arroba esports 97 nit, el 97 en número, en xifra arroba esports 97 nit, avui la pregunta que estem fent, encara que estem parlant de tot és si fóreu Rufete i tancareu ja el tema d'Alcácer a quin seria el següent futbolista que renovaríeu i si voleu dir el per què també benvingut serà arroba esports 97 nit és el nostre Twitter que està pendent de les vostres opinions d'ací i fins a la una de la matinada així en esports 97 nit en la 97.7 ràdio tuviste talento especial en cultura, ciencia, acción social, empresa o deporte, Bankia y Levante el Mercantil Valenciano quieren premiar tu esfuerzo con una beca de 6.000 euros. Si tienes entre 18 y 35 años, inscribe tu proyecto en el segundo premio Talento Joven de la Comunidad Valenciana. Consulta las bases en talentojovencv.com. Levante el Mercantil Valenciano y Bankia han elegido ya? Un curso de técnico en establecimientos de restauración. ¿Con las instalaciones más modernas, una enseñanza de calidad y muchas oportunidades laborales? Sí, y de la Escuela de Hostelería Gambrinus de Heineken, España. Ahora en Valencia, de la mano del grupo La Sucursal con dos estrellas Michelin. Llama al 910 29 83 o ven a la propia escuela en el restaurante vertical en calle Luis García Berlanga 19. Escuela de Hostelería Gambrinus de Heineken, España. Te servimos tu futuro en bandeja. Perto, Su concesionario Peyote en Torrentisilla cuenta con más de 12.500 metros cuadrados con todos los servicios para que usted se encuentre más que satisfecho. Satisferto. Perto, su concesionario Peyote en Torrentisilla. Una imagen es para toda la vida. Que no se pierda. No acumules cientos de fotos en tu ordenador o en tu móvil. En Fotopro te ofrecemos múltiples opciones para tus fotografías. Revélalas en unos minutos y llévate las fotos de tus mejores momentos. Fotopro, calle Castellón 2, entre Plaza de Toros y Renfe. Fotopro.es. Si te agrada el sport, esta es la Teguasita cita obligatoria. Sports 97 NIT, el teu equip, la tegua radio. Les 12 i 23, per cert, estàvem eh, parlant de lo bé que va tot, eh, que ja era hora, eh, fer programes així. Eh, uno, quan ha estat assomant-se al micro els últims anys i li tocava contar coses poc positives, a otra la gent me deia, com disfrutes? Que no, que s'equivoqueu, que els periodistes eh, quan més disfrutem és quan va bé l'equip del que parlem, entre altres coses perquè eh, quan més bé li vaig a l'equip eh, més minuts de ràdio se consumixen, més diaris se compren més tele se veu i això és la, la realitat. Menos broncas te llevas. menys bronques dia dia. i menys en efecte en el dia a dia menys eh, freques a frecs n'hi ha eh, i estàvem parlant o estàvem preguntant en el Twitter a quin futbolista renovaríeu després de, de Paco Alcácer me consta que avui Rufet ha deixat entrevore que està molt satisfet de com va la renovació de Paco Alcácer i que de seguida també eh, sembla que n'hi ha eh, predisposició a entrar en altres eh, futbolistes per les dos parts, el qual és importantíssim Eh, ahir ja comentàvem les novetats que hi havia, que és que una volta a la proposta del València, eh, Toldra Consulting ha fet una contraproposta al València per les condicions que pensen que ha de tindre eh, Paco Alcácer, eh, econòmiques, però que hi ha, hi ha gent que hem preguntat que no hi ha cap problema, que és normal en una negociació. Jo faig una proposta i tu fas una contraproposta. I en el terme mig acabem trobant-se perquè, a més, continua havent de cordialitat entre les dues parts i continua sent eh, una situació en la que no hi ha cap problema i el jugador ha dit per activa i per passiva que és de València on vol estar que sí, que hi ha l'estira i arrons entre les dues parts però que és normal que uno quan va a negociar aquestes coses sempre n'hi ha pues, això, el sentar-se a negociar el mirar que pot traure cadascun eh, però que no hi ha cap problema i per tant que Rufet està molt content de com van les negociacions eh, fonamentalment la de Paco Alcácer i que de seguida van a vindre altres eh, això vol dir que el projecte que té Rufet almenys en el cap ell continua treballant per a posar-lo en marxa Sí, i almenys també els, els eh, futbolistes veuen o ja t'isben pues, certa estabilitat institucional en el club i això sempre, sempre ajuda eh, poder eh, preveure un projecte a mig i llarg termini pues, fa, que, fa que els jugadors eh, se puguen convencer abans i, i jo crec que bueno, eh, respecte al cas de, de Paco Alcácer també està en un moment mm, actual pues, molt, eh, que està de, el seu nom d'explosió de, en Europa i ah, que pot ser, tampoc n'hi ha que tornar-se bojos un poc en voler-lo tancar pronte, uh mhm. -huh. el tema de la renovació, però bé, bé les diferències que puguen haver actualment les considere pues, que són pròpies d'una negociació d'un jugador en moltíssima projecció i, i que, són, que són habituals, que tampoc n'hi ha que deixar-se dur per el dramatisme. que va igual? Mm, raro sería de todas maneras que lo de Alcácer se, hiciera ya, ¿no? <laughs> No, hablaría bien ni, de, ni del Valencia ni, ni del representante. Ya no, ya no pero vamos a volver en Pero bueno, eh, es algo que lo venimos hablando que a medio, a medio plazo tiene que estar solucionado. Y a mí lo que me parece interesante es que Rufete tenga ya encendida la, la maquinaria, que no esté de brazos cruzados y que en cuanto termine con Alcácer mm, vaya, vaya otro. Todo el trabajo que sea adelante de cara, de cara a la próxima temporada para no llegar a junio con tantos frentes abiertos, pues, pues mucho mejor, porque sobre todo mm, si ahora mismo se tiene claro ya qué jugadores cuentan para el proyecto, hay mm, que esperar con una plantilla tan joven como la que hay. Sí, eh, es una evidencia que ya que tirarle en endavant el proyecto eh, o que ha, tirado en davant més enllà de la situació i que Rufet en aquest aspecte està manejant-se i que és optimista, Pablo. No, no, i que además no, Eh, han habido muchos casos en los que las negociaciones ha habido eh, ciertos momentos de crispación, se ha notado como los representantes forzaban demasiado o desde el club eh, se les notaba una reticencia a la hora de soltar un poco más de dinero, pero en este caso no es así. En este caso estamos viendo que mantienen conversaciones eh, habitualmente tanto representante con, con club, incluso con el jugador. El jugador se mantiene al margen, evidentemente. El representante está intentando sacar lo mejor para, para el futbolista y, desde el club valoran mucho al futbolista, es decir, no es una no es una postura en la que no le van a intentar eh, que no se sienta a gusto, le quieren hacer sentir a gusto, valorado y a partir de ahí, pues lo que tú dices, las negociaciones no se van a cerrar ni esta noche ni mañana, pero van por muy buen puerto. Sí, té tota, tota la pinta de que, de que és Xina, de que van en, en bon port les eh, negociacions per aquests futbolistes que ara de seguida ja anem a, a passar a llegir eh, a qui renovaríeu, encara que pel que veig més o menys hi ha un nom que, eh, o dos noms que estan per damunt de tots i jo crec que tots els tenim en el cap Gaia i Parejo <laughs> jo crec que, que eren evidents ara llegirem els tuits eh, arroba esports 90 nit però sí, és cert que eh, eh, la gent tira, tira peus o dos, encara que, bueno, mm, també hi ha un tercer que va apareguent, eh, per a la meva sorpresa, ara, ara repassarem el, el, el podio, eh, i com dèiem, en efecte, jo crec que el que ha dit abans Vicent eh, és important. El jugador comença a percebre una certa estabilitat que era molt, que era molt complicat en València, lo de la tranquil·litat, lo de l'estabilitat, semblava que sempre... Eh, jo crec que estem tots una miqueta... Eh, eh, a mi, eh, jo començo a parlar de lo bé que van les coses, val?, eh, parlava la setmana passada, parlava esta, eh, començarem la setmana eh, mm, intentant eh, fer eh, una, dis una dissociació d'idees entre el que és l'optimisme i el que és l'eufòria, perquè crec que també eh, cal dissociar les coses, no? Eh, eh, I a voltes mm, me sent davant del micro <laughs> eh, me sent com, com una mica d'estrany no? i és que en efecte estaves tan acostumat a terratrèmols, a mogudes a Però històries inclús en, època, en, en èpoques de, de títols y de finals sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. El, el año pasado sobre todo cuando por ejemplo ibas a, a Super Murciélago incluso te sentías incluso con, nervios de no quiero meter la pata, tema venta, porque la gente estaba... El tema de la venta... Eh, no, aún no está, eh, aún no está, eh? Aún no està, ha, sí. Ha però, desgastat moltíssim. Però... Ha desgastat moltíssim. Falta, falta la firma. Da gusto bueno, ahora sentarse y hablar de fútbol. Ya vos en contad que viatgen a Oles de la Capa Singapur eh, Luis Dowens, que és el cap de màrqueting del València Club de Futbol, eh, viatja amb Manuel Peris, un dels consellers, i viatja amb Adeu Salvo per entrevistar-se amb Peter Lim. En principi me diuen que tot amb normalitat, que tot està bé i que fins i tot des de banc ja eh, sorgeix alguna eh, veu que diu que ells pensen que la setmana que ve estarà tot signat. Suena un poco a vuelva usted mañana. Mm. Llevamos ya varias semanas con el tema això, y, to y això todos... lo dijeron la semana pasada desde la fundación. Y todos confiamos en que al final va a salir sobre todo porque yo creo que ya tenemos claro todos que no hay otra, o sea, que es, que es Peter Lim o, o, Lim o, Lim. o, o es Peter Lim. Así que saldrá, saldrá Peter Lim, pero el personal es verdad que está ya aburridísimo con, <laughs> con este tema. El, és un procés que ha desgastado a tots. Cuando a se firme... A la afición, a l'entorn del club, als periodistes, eh, a qualsevol que tengan una opinió. Eh, Eh, normal o anormal que fuera eh, li de todo expuesto Cuando se firme la red de seguridad del club será mayor. De, hecho, mm, supongo que la mayoría de futbolistas que han llegado este verano lo han hecho eh, convencidos de que, de que el dueño va a ser... va a ser Lim. Eh, hay, una hoja de ruta que yo creo que ya no se va a salir de... hay una hoja de ruta de la cual te, pone, paren en, hipotéticas situaciones de futuro Me en otro teoría eh, si entremos en Champions val? en lloc de vindre 11 com han vingut en guany per a fer un vestidor nou ne vindran 3 o 4 ara, els 3 o 4 que, que té en ment d'Urlim eso es lo que ilusiona a la gente ojo, mm. ojo I, i vaig a dir, i vaig a dir més i vaig a dir més i esta me la duia gallant alguns dies i Fogado me estava petant contala, contala, contala mira. i ara que no està ell eh, la vas a contar vaig a contar-la ara, a les 12.31 textual l'altre dia en una persona mm, que està i que sap i me digué si saberes lo a prop que ha estat Falcao de vindre la València al·lucinaries ya fue portada de Super hace, <laughs> hace un tiempo no, o sigui, ha estat molt més a prop de lo que molts se pensem i, i la conte ara, que ja passa tot i que tal, i que tinc la informació si saberes, textual, eh? si saberes lo a prop que ha estat Falcao de vendre la València al·lucinaries cuando Super puso a, Falcao en la, en la portada, evidentemente era por algo, pese a que lo fácil es tirarlo por tierra y, y bueno, eh, las cosas además que han sucedido alrededor de, Falcao, yo creo que hubo una, una tarde además eh, de finales de mercado en la que cuando se supo que el elegido era Negredo hubo cierta sensación de... ¡ay! y no es Falcao <laughs> porque la, la, pues la, poder, la ilusión pues, pues haber sido Falcao la ilusión era era tremenda y es que la conexión entre el Valencia de Peter Lim y Falcao es que está ahí encima de, <laughs> encima de la mesa. es, evidente. Más allá de la información privilegiada que unos, que unos puedan tener, eh, que Falcao ha estado ahí, lo sabe, lo sabe todo el mundo y que, bueno, ahora ya parecería ya complicado eh, que pudiese haber marcha atrás después de haberse ido al, United, pero si el... Y te vas a ir, perdona Rafa que detalle, si el equipo está fent una bona campanya si tot eh, arriba a bon post si l'insigna és el que tots pensem que ha passat etc etc. si l'equip està fent una bona campanya igual n'hi ha regaletes tres Nadals pues nada, mm, habrá, habrá, que ampliar entonces ya me estalla porque... <laughs> sí, pero una presentación pero, en 14.000... No, pero la cuestión es que, perdona, eh, es eh, eh, solamente una cosa. Eh, sea Falcao o sea otro, la sensación que todos tenemos, periodistas, aficionados, es que este Valencia ya es otra cosa, que este Valencia vuelve a estar donde estaba hace unos años, que aspira a futbolistas como, como Falcao similares. Y, esa ilusión yo creo que es la que está haciendo que la gente vaya a Mestalla tan contenta y tan, ah, y tan esperanzada con lo que tiene que venir. Está viendo un equipo que funciona, que todavía le falta incluir a Negredo y que tú ahora estás mm. diciendo que en enero puede haber regalito y que la temporada que viene, si se está en Champions, pueden venir jugadores del perfil de, Falcao. Pues hoy en día, después de Madrid, Barça, Atlético, mm, no hay más. Pero el, proyecto es que deies también un poco de diferenciar entre la euforia y el optimismo y tal, yo boría mm, prudente prudent no emborratxar-se massa de noms massa golosos no, perquè, no, perquè història... volen ser pedrir la seva essència jo també estic sí. una, una miqueta d'acord sí, perquè el, si el, repassant les millors èpoques recents del València està format per eh, les seves plantilles per jugadors que se'ls augurava una projecció bona que varen ser fitxats en l'època en la que estaven projectant-se, que tenien fam, que, que tenien ràbia i joventut, i no eren estrelles eh, consagrades. Els exemples de jugadors que han vingut a Mestalla ja com a eh, referents internacionals, el cas de Romario, Joaquín, per exemple de Xams, eh, de Xams pues, bueno, de Xams el que passa és que tampoc el, el veia del tot malament perquè s'ajustava un poc al perfil dels Jukic, eh, Carbón y Milla, Yo, no, yo no estoy de acuerdo, ¿eh? Respecto a lo de las figuras. respecto a lo que estás comentando, eh, esos futbolistas que estás mencionando, sobre todo más aún en el caso de, deseamos. Eh, mm, yo creo que eran viejas glorias, ¿eh? más que futbolista, hmm. más que futbolistas estrellas. Y cuando Joaquín además llegó aquí, estaba ya de capa caída y fue a, Joaquín no antes es posible que al, precio que se pagó, eh, creo que estamos todos de acuerdo que, sí, no. El que pasa es que las instrucciones de Soler Pare a Carboni fue Joaquín al preu que siga. Pero un Falcao, cual. Pero, un Falcao que ahora, la, que ahora, la está que ahora la está reventando, aunque venga de, estar lesionado, que está ahora mismo sí en un escalón top. Buenos minutos el otro día. Por supuesto, por supuesto que que, eso es que eso es ilusionante, aunque sea cierto lo que tú dices del núcleo de, de jugadores, pero nadie va a renunciar a, a, futbolistas de ese, de ese nivel. continúen si vos podéis discutir de seguida, que me encanta la besan que está gafante el debate pero también canal el Twitter, la gente interactúa con nosotros y en estar eh, llegint les seues respostes y les seus tweets Arroba Sports 97 nit, eh? Arroba sports 97 nit, el 97 amb número, am cifra De Dark Knight, como bien decís, la venta ha desgastado mucho. Yo no he aborrecido al Valencia porque lo llevo en el corazón, sino no, punts suspensius. Sergio Iniesta, ya que estoy preguntando per renovacions, ¿es pronte per a renovar en o me du quatre Pero sí que es ser que el propio Nuno es ambicioso y la segunda cláusula de renovación pasa per entrar en Champions el cual para a favor de, eso. Eh, Javi Aguilar en posa una foto de Zlatko Zaovic el exjugador del València del de Futbol avui el seu fill ha marcat el Maribor crec que es en, la Champions que él es director deportivo todavía de ese equipo y esportiu la... y la en el campo Pues eh, también pertenece al entorno del cuerpo técnico. Sí, sí, sí. sí, Y la ahora es el hombre que se mencha a Zadovic. <laughs> sí, es una cosa bestial. Un poco odiado también en, en Ljubljana. En Ljubljana, correcto. Sí, señor. Y en Valencia, ¿eh? <laughs> <laughs> bueno. Borete diu eh, a la de cosas bones, pero ho ahí Era tan pésimo que era fácil millorar. John Wayne diu eh, renovar a Rufete. Alcácer no preocupa y blindaría a Parejo y Gallá. Eh, Chetaroncha diu Hay muchos jugadores para renovar. Para mí los más importantes Gallá, Alves, Parejo y Fuego. Eh, a una otra vuelta que diu eh, a Gallà, a Robert y como no a Espanyeta André Gómez También le faría una superoferta Ya eh, The Dark Knight diu el próximo renovar sería a tiene un futuro espectacular otra cosa, mm, no es por la pregunta Pero veis a Parejo de capitán Ahora si vuelvo para de, de Parejo, Yo sí Y si dios para el carácter menos carácter que tenía Valerón iba a ser un fundais capitán del Deportivo de la Coruña a dir, eh, ahí está la mostra si voleu després para parlem d'això eh, estem también en tantas cosas para parar del temas temes que nos proposeu en el Twitter, eh? el Twitter a voltes para a nosaltres eh, ha obrit nous temes en la taula y, y es positivo Jo Jesús escriba escriba perdón yo renovaría Parejo ya el hombre elija, Barragana contra los chistes Alcácer, eh, renovar pero si se se bochos y la joya que el han de renovar y blindarlo va a ser top, Andreu igual i Renovació a Javi Fuego, imprescindible. Ix en molts tuits Javi Fuego. Peter Lim, el segon que renovaria seria Robert Ibáñez. José Manuel Gallar diu, jo renovaria a Gallà. Alcácer i Gallà, si continuen a Eixina, pronto tindran ofertes d'altres equips i ja que tindre-los lligats. Eh, diu J. Olmes, primera nit des de que ens portaren en RTBB escoltant la qualitat esportiva en valencià Ara, a Esports 97 nit. Gràcies per eh, sumar-te al projecte, amic. Eh, seguim necessitant una, una ràdio-televisió pública. Jo també ho penso, que seguim necessitant una ràdio-televisió pública dels valencians. Eh, més, eh, Eduardo González diu, jo brindaria a mi amigo Rufete. Diu, tu, tuit serio. Sí, hi ha molta gent que pensa que ja que brindar a Rufete. Eh, mm, diu també Eduardo González, a veure què dice Manolo Montal del Valencia i a descansar, Noves costumbres, com ho la amiga Emi Pujadas. Servisiqui diu, eh, escoltamos altra nit, m'encanta sentir-vos per la passió que li fiqueu me pasaba a través de les, eh, me, me, pasa a través de les orelles, son uns màquines. Pues gràcies a tu per estar, per estar allà, amic. Eh, Valencia Fans diu, eh, romaríamos a Gallà, sin dudarlo, mucho futuro. València Collonut, Gallà perquè és la nostra perla i va fer història al, al València i Parejo perquè és la peça clau del puzzle valencianista. Donato Torres, Parejo i Gallà, sense cap dubte són uns cracs i van en progressió perquè és primordial. I, per ser Robert va per a crack a ell també. Xema Gallà sense dubte, a part de ser un crack, quan més de la casa millor, sempre aporten un plus més que la resta. Emi Pujades, Dani Parejo sense cap tipus de dubte. El canvi de 180 graus que ha donat en tots els aspectes el fan en un imprescindible en la plantilla. Juan Pachi diu, Juan F. Pachi diu, eh, Parejo i Gallá, dos jugadores primordiales en nuestro Valencia. Són eh, els eh, tuits que ens han arribat, a veure, algun més que ha arribat eh, per així. Sí eh, Xanga Valencianista home, moltes gràcies, diu, jo vos feia un contracte vitalici a vosaltres, pues, a veure si us entendal però moltíssimes gràcies en nom també de Rafa, de Vicent i de, i de Pablo, i diu eh, i renovar a Parejo, Alcácer i Gallà i Luis López diu, llamarme loco pero yo Falcao con la lesión de rodilla que tuvo cuidado, nunca vuelven a ser los mismos yo feliz con el tiburón, ahora parlarem del, del tiburón que encara que ja que tindré cautela amb la data de tornada me diuen que és al·lucinant la progressió que porta en la recuperació de la seva dolència que està deixant a més d'un bocabadat que sí, que ja ganen en compte que no cal forçar la màquina que alguns no veuen clar que estiga per, per a lo que hem batejat ja com el dia LIM que és el 4 d'octubre contra Betis de Madrid eh, que és possible que no estiga ahí però que tot i això la progressió en la recuperació és tremenda, bueno. Que se ande con cuidado, que venimos estos días de ver en el, en el Levante lo de, lo de Rafael Martins, que, que no ha sido más que una recaída precisamente por, por forzar. Hasta que no esté bien un jugador, verdaderamente, salvo las necesidades. Claro está, lo que, lo que ocurre es que estamos a principios de temporada y que las necesidades ahora mismo no son iguales que, en abril o mayo. Así que prudencia con, eh, no, con, pero... con, Negredo. Si se está recuperando, <clears throat> perfecto, pero que, que tampoco tenga ahora que forzar la máquina más de la cuenta porque no hace falta, afortunadamente. a la par de, de esa historia eh, Álvaro Negredo, que avui, com ya ja s'ha calçat de los botes y ha votat a la brosa de patana. 12.41, hem de fer l'última pausa per a la publicitat en Esports 97 nit i tornem de seguida fins a la una de la matinada, així a la 97.7 Ràdio. es aquí la guía de la Liga de Superdeporte. Valencia, Levante, Villarreal, todos los equipos valencianos de Segunda, Segunda B y de las categorías inferiores. Superdeporte llega donde otros no lo hacen y ofrece la guía más completa y actualizada de los protagonistas. A partir del sábado 13 de septiembre, por solo 5 euros, no dejes escapar toda la información de esta temporada con Superdeporte. Somos tu equipo. ¿Han elegido ya? Un curso de técnico en establecimientos de restauración. ¿Con las instalaciones más modernas, una enseñanza de calidad y muchas oportunidades laborales? Sí, y de la Escuela de Hostelería Gambrinus de Heineken, España. Ahora en Valencia, de la mano del grupo La Sucursal con dos estrellas Michelin. Llama al 910 2983 o ven a la propia escuela en el restaurante vertical en calle Luis García Berlanga 19. Escuela de Hostelería Gambrinus de Heineken, España. Te servimos tu futuro en bandeja. Ferto, su concesionario Peyote en Torrentisilla, cuenta con más de 12.500 metros cuadrados con todos los servicios para que usted se encuentre más que satisfecho. Satisferto. Ferto, su concesionario Peyote en Torrentisilla. Viste talento especial en cultura, ciencia, acción social, empresa o deporte, Bankia y Levante el Mercantil Valenciano quieren premiar tu esfuerzo con una beca de 6.000 euros. Si tienes entre 18 y 35 años, inscribe tu proyecto en el segundo premio Talento Joven de la Comunidad Valenciana. Consulta las bases en talentojovencv.com. Levante el Mercantil Valenciano y Bankia. Sports 97 Manolo Montal. 97.7. Fins a l'hora de la matinada, 97.7 Esports, 97 nit, així esteu avui amb Rafa Marín de Superdeporte, amb Vicent Chirent de Levante del Mercatil Valenciano i amb Pablo Oliva de Superdeporte. Eh, havia eixit el tema de, de Negredo, ara parlarem d'ell, eh, mm, però Pablo m'estaves contant que el famós dia LIM, que és el 4 d'octubre, eh, el que a lo millor no té el davanter centre és de la de Madrid, que ha passat? Bueno, ayer, eh, como pudimos ver en el partido, en la derrota del Atlético de Madrid en el Pireo contra el Olympiacos, eh, en el comienzo del partido recibe un golpe en la nariz eh, que sangra bastante, pero termina el partido. Y hoy, al realizarle pruebas, han visto pues que tiene una fractura en la nariz y que le operan mañana. en principio estaría dos semanas fuera, coincide un poco con las fechas de ese Valencia contra el Atlético de Madrid. Y es duda. no se puede decir que esté fuera, tampoco se puede decir que vaya a jugar, porque sí que hoy ha completado eh, el entrenamiento con el resto del grupo, a pesar de tener esa dolencia en la nariz, eh, pero era un entrenamiento evidentemente de recuperación, era un entrenamiento en el que había que tener choque, en el que podías ir al salto, entonces tienen que ir viendo cómo evoluciona esa nariz que ayer, como vimos, sangraba eh, escandalosamente. escandalosamente. sí, sí, sí. Bueno, eh, del caso de, de Negredo, que hoy sacas allá les botes, eh? eh, des de la setmana passada estem dient eh, calma, paciència, tranquil·litat eh, no és segur que arribi a partir de l'Aleria de Madrid podria ser, però no és segur és més eh, tot i que me consta que l'entrenador ha marcat ixa data i l'he assenyalada al cos tècnic i als fisios per a que Negredo vol que estigui aquest dia però la realitat és que a voltes eh, eh, la medicina i la naturalesa no, no donen vots vull dir, eh, hi ha que complir uns terminis que te poses com, com te poses pues, eh, eh, per molt que li impliqueix a València, sinó que no està... I el mateix jugador ho admet, que ell també té dubtes de que puga estar per ese dia, pues, pues no va poder el ser. El cuerpo es el mejor médico. El cuerpo ni és el que te marca los tempos menys. siempre. Ni més ni menys. Però també me conten, al igual que me conten això, també me conten. Ara, au, eh, tindries que veure com entrena. Tindries que veure com treballa per a recuperar-se. Tindries que veure eh, que físicament va com un tir. És una passada, és una barbaritat el que aquest tio ha progressat des de que arribar el dia de la presentació al dia d'avui no pensaven que en tan curt espai de temps anarà a recórrer el camí en la bona direcció, és a dir, cap a la recuperació que ja ha recorregut, el qual parla del jugador d'estar mesurat i centrat en no voler fer més de lo que li toca perquè ell mateix ha reconegut en petit comitè que igual per exigir la de Madrid ell pensa que està una miqueta justet el tema pero que a la de la misma manera no vayas a brazos y y es que me digo que como una bestia, digo, es que es, que es una pasada lo que te vayas a tío. Yo creo que aquí hay dos puntos importantes a, tener en cuenta, ¿no? La dinámica del equipo es bastante positiva, bastante buena y eso evita eh, tomar una serie de riesgos con la vuelta de Álvaro Negredo, ¿no? En otras temporadas sí que hemos visto que el jugador importante tenía que venir siempre una semana antes, tenía que recuperarse y al final volvía al terreno de juego y le veías renqueando, le veías un poco forzando la máquina. Y también eh, lo otro es que eh, Negredo eh, sabe cómo se sufre esa lesión, tiene amigos en el, en el vestuario del Sevilla y el año pasado, cabe recordar, no sé si es el año pasado, ahora no estoy completamente seguro, pero Rakitic tuvo esa lesión y, cuando parecía que iba a volver, cuando parecía que estaba casi ya al 95%, tuvo una ligera recaída que le obligó a estar un mes más. Entonces hay que ir con cuidado porque en este tipo de lesiones es muy difícil saber cuándo estás al máximo o cuándo no. Es una lesión tan, tan puñetera y está tan bel equipada que no caldría precipitar el exterminis Y que si es és molt También el partido del, del, em, que, que, que el el Es es un partido al, del pero Pero eh, piano piano si va lontano que es en Italia <laughs> sí, que eh, n'hi ha que tindre calma i, i, eh, i veure sobretot que el, que el moment actual de l'equip tampoc obliga pues, a accelerar els terminis ni, ni a fer botxeries Sí, yo, yo, lo comentaba antes, esa, esa mi opinión. No hay ahora mismo necesidad de, de forzar más de la cuenta con Negredo. Eh, porque eh, yo tinc que... Ya, a, ver, a lo mejor, si que se fixen estas cosas, coses que también eh, és una miqueta... Eh, vaig a dir-ho perquè jo també considero igual una miqueta pijotero eh, <laughs> de, de, de cosetes del futbol, de detalls del futbol eh, avui he vist eh, com eh, Salva ens comentava com hi hauria la possibilitat d'amortiguar eh, la zona d'acolxar-la amb dit llevar-li eh, un taco d'eixa para un colpeig a la pilota que s'entén la lesió eh, que per un costat dius, eh, vale, és una possibilitat per a que el jugador reduïsca el dolor, el, el mal que li fa quan colpeja la pilota però d'altre costat, si te pares a pensar eh, en una miqueta de lògica, si tu a una bota li, li limes, li, li tires de menys un taco, eh, va per estabilitat del futbolista també pot ser perillós. A mí esas cosas es que me dan mucho... Me, repelús, igual que casos de futbolistas que juegan eh, con, todos los dedos juntos, con esparadrapo, para infiltrarse, demás, todas esas cosas al final a, la larga, cada uno evidentemente tiene un umbral del, del dolor distinto, pero la cuestión es que, eh, bueno, sería bonito que viniera Limi, que contra el Atlético de Madrid <laughs> estuviese Negredo, pero yo no creo que él va a ser el primero, además, eh, que, que si no se ve, lo va a decir y no se va a hacer ninguna, ninguna locura. Sobre todo por, porque si no estuviese hacer, si no hubiese más opciones que, jugase él, pues a lo mejor se lo podría, se podría contemplar, pero no tiene ningún sentido que el fichaje estrella ahora se pueda, se pueda romper por, por, andarse con prisas. No, y que el contexto es, el que es o sea, no estoy parlant, eh, el, no sé si era en la final de Copa de la Ignoranta 95 que Mijatovic eh, se n'anà un... A Dick Van Torn. Sí que no curaba. Lo único que falla era que elevaba el teu umbral de dolor. Es decir, que tú el trencamén de fibres el continuaves tenint, pero no te feía mal. Hasta que reventabas como una manganaria y així a mí todos esos suena placenta de caballo. me recuerdan a esa placenta de Diego No, no, ahora, lo de la placenta es una milonga. Pero, importante. No, no, explica la diferencia. Me la la va La placenta es una milonga que iba a vender una farmacéutica serbia a l'Aleti de Madrid. que es Van creure que era una doctora, comprar en la milonga de la placenta y eh, una lesió de trencament de fibres per a que un jugador estiga per a jugar mínim són 15 dies perquè és el que tarda en cicatitzar el no, se vio, estuvo 8 minutos sobre el en efecte, vull, vull dir eh, eh, no hi ha més que la realitat i la realitat és que tu pares en qualsevol moment i te diu que un teixit d'un trencament de fibres per a cicatritzar, perdó, són 15 dies i després hi una setmana per a tonificar el múscul hi ha gent que està abans, hi ha gent que està després que en el cas de Diego Costa potser si en lloc de eh, ser, crec que van ser 5 dies entre, entre partit i partit hagueren estat 10-12 dies home, pues, hauria la possibilitat d'haver-te-la jugat però 6 dies i la placenta de cavallo que és el mateix que si jo ara agarre, agarre un sobre de sucre del cafè i me'l restregue per l'orella, me fa el mateix efecte que li farà Diego Costa perquè l'efecte als 8 minuts, catacroker i després, i se canvi que malgasta Eh, el Cholo Simeone en la final li fa que té que jugar la, la pròrroga en un lateral dret coixo que és en tots els gols del Madrid sí. és la realitat i en el cas de Dick Van Torn sí que va recuperar Mijatovic, però no és que el recupera. Lo que feia Dick Van Torn és que te pegava unes pallisses de tal calibre que augmentava el teu mal de dolor, amb el qual tu continuaves trencat, però no notaves el mal no notaves el dolor que te feia la lesió què passa? que arriba un moment en què ja te trencaves de manera definitiva i immediatament jugueix a final i després que crec que estigui dos mesos parat perquè mm. no podia fer absolutament res fa una gran final que marca el gol de, en efecte, de falta un, una pluja un gol de falta, en un valor pesat per la sí. pluja perquè no els valors d'ara i tot i així el tira per damunt de la tanca i, i, i el, el valor entra sí, la veritat és que sí però després eh, claro. <laughs> la factura va ser d'aquella manera però en efecte pues, no estem en aquesta tessitura sí el eh, que diu de Negre, no estem en la tessitura de un València que no té gol, un València que no marca, un València que comença malament, no, precisament el València té gol, té Paco Alcácer que està en ratxa gol, dir, és que se donen tots els procediments si més no el fet de voler agradar al no propietari és que, que més que una qüestió de Clar. preocupació estem més en una qüestió d'expectatives de, eh, eh, que, eh, que este, estem en una dinàmica tan, este matí tan bona que no, recorde que ha sigut sumar. en el Supermurciélago eh, ho ha nomenat eh, o ha batejat com eh, Eh, un asunto de coreografía. Coreografía, está bien tirada. no está mal tirada. No está mal tirada. pero la realidad es que al jugador no le hizo falta ni forzar Repetim, Y en el club los finales de lo rápido que va recuperando eh? ni eh, yo creo que la base tampoco le hizo falta. y, la tesitura es diferente. hay que recordar, a Álvaro Negredo la temporada pasada en el Manchester City tuvo una lesión de hombro y él intentó forzar en ese final de temporada y él mismo ha reconocido que tenía un dolor tenía tanto dolor que yo creo que ahora él no está tampoco eh, con ganas de forzar. Si no se ve él al 100%, no creo que vaya a estar en ese partido del Atlético Madrid. Creo que el final de temporada jugándose la Liga ya haría otro costal. No, pero en, e, en, ese momento era Edin Checo el titular indiscutible y él luego Sí, tenía un poquito de competencia allí, sí, eh, también. Eh, pregunta que farem eh, per a tancar ja avui el debat. Eh, eh, en el dia d'ahir i que... Avui, eh, encara que hi havia una pregunta més que ens ha fet un, un oient, que ara te la respondré i se m'ha anat. Ara, mentre vos faig la pregunta, la busqué. Eh... Tres partits els dies del València. Diumenge en, en, eh, en, perdó, el dilluns en Getafe contra el Getafe dijous en Mestalla contra la Córdoba diumenge en Anoeta contra la Real Societat tots creguem, tenim la sospita de que ja va començar a haver-ne rotacions. No vaig a preguntar per quins jugadors entrarien. Més o menys els tenim clar i segons els que, el que ens conten dels entrenaments hi ha, una, hi ha una sèrie de jugadors que estan en, el, en la pole per entrar en l'equip. El que vos conte és, tenint en compte el principi de justícia que ha aplicat Nuno per als seus entrenaments, vull dir, en principi però era a Fuego i era Fuego està enamorat d'ell, en principi Barragán estava per darrere i ara és el titular, etc etc. o Piatti per exemple està jugant mantenint aquest principi de justícia amb la gent que més treballa aquí llevaríeu de l'11 per a donar-li descans perquè per molt que siga donar-li descans quan tu un futbolista que està jugant i l'equip va bé el treus de l'11 no vaig a dir que se va enfadar perquè les coses van ara molt bé Pero eso me queda trencar eh, Ya sé que no ya una solución perfecta porque no ni ha, lo el que le iba a agarrar el gol. eh, a qui llevaría para intentar trencar el mes posible ese principio de justicia? Pues eh, la defensa para dar entrada a Mustafi <laughs> Ah, sabía que ibas a salir por ahí. Eh, <laughs> <laughs> había hay que quitar, bueno, la duda eso también dio Bezo, porque en el lateral no creo que sea la posición de Mustafi, entonces ah, la apuesta sería tal vez dar descanso a Bezo, o en, alguno de los partidos. En el centro del campo, evidentemente, los hombres son, creo que parejo en estos momentos. No sería descabellado tampoco darle ese descanso a Parejo, es un hombre importante. André Gómez está a un nivel espectacular el partido del otro día es espectacular, entonces creo que va más por parejo ese descanso que, no tanto para André Gómez y arriba. Eh, igual Piatti por Sosó, por Feguli, también, también puede ser otro de los cambios. y rotaciones, mm, por lo que entendemos por rotaciones de oxigenar a uno futbolista para es una, otra. Es una perlínea. Hmm. Yo no, yo no las haría, porque ahora mismo no hay necesidad. El equipo está fresco, está solamente compitiendo en, liga y me parece mucho más urgente que, el grupo se termine de, coger. Ese grupo que estábamos hablando antes, que, es tan heterogéneo, pues cuantos más partidos pueda tener el mismo 11, mayor vuelo coja. pero hay Posiblemente... Que también a los, a los a otros jugadores que han mm, llegado para sumar. Porque que sumen, yo lo que no haría sería forzar la rotación, es decir, yo no tengo prisa en quitar a Bezo para no forzar, pero si a Mustafi. Los estás matando en el banquillo. Y yo creo que también estás matando al futbolista que está de titular eh, mandándolo al banquillo sin motivo. Parece que hay prisa en quitar a, Bezo, a, a Piatti. que parece parece que es carne de, cañón. Yo creo que el tiempo, pues evidentemente lo terminará quitando del 11, pero yo no, si fueran uno no, no tendría no tendría salvo que él internamente con la información que manejes sepa si hay algún futbolista que, le podría venir bien un, un pequeño respiro que no creo que esté quemado, que no creo que esté quemado ahora mismo ninguno y si verdaderamente hay alguno que se lo merece, pero mm, por la simple curiosidad de saber eh, hasta dónde puede qué puede dar Mustafi, si Mustafi es mejor que Bezo. Yo de verdad esas prisas no, no, las tendría, no las tendría. No, no las tendrías, pero ponte, por ejemplo, que en estos tres partidos no haces rotaciones y llega el partido y se te lesiona a Noeta, eh, Obezo o Tamendi. Estás metiendo a un jugador como Mustafi en el centro de la defensa contra el Atlético de Madrid sin haber disputado eh, ningún partido como titular. Eh, de confianza. Eh, son hipótesis, pero en el fútbol pasa de todo. En el fútbol, en, el pasa de todo. Por ejemplo, el, Levante que jugó con una defensa de cuatro en Málaga, que ninguno había sido <laughs> había sido titular y se, y se fueron además sin encajar ningún gol. <laughs> Otra cosa. Bueno, Jesús Fernández ¿eh? y el línea y el también. <laughs> sin, llevarlo, sin, sin, llevarlo al extremo. Yo lo digo en serio, no forzaría la, no forzaría las rotaciones y me parece un tema muy menor y una hipótesis muy hipotética hipotética lo que tú estás planteando sobre, sobre Mustafi. Claro que puede pasar. Y puede pasar también que se lesione Alcácer y que al final tenga que estar forzando Negredo. Por hipótesis que no sea. De todas maneras, que el Valencia estará en un momento de Carpe Diem, ¿sabes? De, <laughs> eh, Carpe Diem. De, Carpe Diem, el momento de... De de, de, el momento en, un momento de la temporada, pues, que l'equip està agafant eh, automatismes no veig del tot malament pues, que se repetisquen societats dins del camp pues, el tribut del mig del me camp m'he cridat l'altre dia molt l'atenció no hem tingut temps eh, societat, i no hem parat molt en ella André Gómez Rodrigo es nota que es coneixen del Benfica una barbaritat, com sí. el buscava eh? sí, una sí. cosa bàrbara bueno, anem a anar tancant el, la tertúlia en el dia d'avui el programa en el eh, dia d'avui en este dimecres Y eh, vos recorde la portada de Madrid, el diario Superdeporte, Nuno hace unión y Bezo a la sombra de Otamendi, mientras que los compañero del diario Superdeporte, la LIM pieza funciona, este equipo tiene hambre a comerse el mundo y también Negredo la clave está en sus botas, está ben tirada per part del, eh, dels companys de, de Superó de la Clave, està en sus botas per tot això que vos hem comentat, que hi ha una possibilitat de... Primer, que ja se les ha calçades i després hi ha una possibilitat de fer alguna modificació si, eh, si fora precís, que jo crec que, que no va ser precís. Rafa Marín, t'ho vas passar bé? Perfecto. Yo Genial, me, como siempre, como todos los miércoles. Uy, pasar, ha pasado, uy, cuando he el, el rollo dic, tengo que picar dos pausas en cada tal, se me embalte. Nada, tienes que pedir más tiempo, Manolo. Eh, eh, bueno, haremos poquita, poquita, poquita, poquita, poquita, que la gent mos ho demana. ¿Chiletas estas a gusto en el debut? Sí, sí. Has sí, los sí, eh? Como es potorero Sí, sí, no, no, no. Sí, bien. <laughs> Te esperé así también. a Gracias. Pablo Leiva, como Yo encantado. ¿eh? Una cosita, cinco segundos. Quería mandar un saludo. Dos oyentes que nos escuchan siempre. Cristian y Randy siempre nos están escuchando. Si no pueden por la noche, lo ponen cuando se van a trabajar a las cinco y media. Fantástico. Cinco y se arremete el programa. De mal, dos y mitja Super Murciélago, per Televisión y i los Y de